بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Hamim. Dies ist die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allweisen.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 Zeigt mir, was sie von der Erde erschaffen haben. Oder haben sie etwa an den Himmeln teil? bringt mir doch ein Buch vor diesem herbei, oder die geringste Spur von Wissen, wenn ihr wahrhaftig seid. Und wer ist weiter abgeehrt als jemand, der anstatt Allahs jemanden anruft, der ihn nicht erhört bis zum Tag der Auferstehung? Und sie achten nicht auf ihr Bittgebet. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين Und wenn die Menschen versammelt werden, werden sie ihnen Feind sein.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 Sag, wenn ich ihn ersonnen haben sollte, so vermögt ihr für mich nichts gegen Allah auszurichten. Er weiß sehr wohl, worüber ihr euch ausgiebig auslasst. Er genügt als Zeuge zwischen mir und euch, und er ist der Allvergebende und Barmherzige. Sag, ich bin kein Neubeginn unter den Gesandten, und ich weiß nicht, was mit mir und auch nicht, was mit euch geschehen wird. Ich folge nur dem, was mir als Offenbarung eingegeben wird. und ich bin nur ein deutlicher Warner. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم Sag, was meint ihr, wenn er doch von Allah ist und ihr ihn aber verleugnet, während ein Zeuge von den Kindern Israels etwas bezeugt, was ihm gleich ist, und so glaubt er an ihn, während ihr euch hochmütig verhaltet. Gewiss, Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen von denjenigen, die glauben, wenn er etwas Gutes wäre, wären sie uns damit nicht zuvorgekommen. Und da sie sich nicht durch ihn recht leiten lassen, werden sie sagen, das ist eine alte, ungeheuerliche Lüge. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين Und vor ihm war die Schrift Moses als Vorbild und Barmherzigkeit. Und dies ist ein bestätigendes Buch in arabischer Sprache, um diejenigen, die Unrecht tun, zu warnen und als frohe Botschaft für die Gutestuenden.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 Seine Mutter hat ihn unter Mühsalen getragen und unter Mühsalen zur Welt gebracht. Die Zeit der Schwangerschaft mit ihm bis zu seiner Entwöhnung beträgt 30 Monate. Wenn er dann seine Vollreife erlangt hat und das Alter von 40 Jahren erreicht hat, sagt er, Mein Herr, veranlasse mich für deine Gunst zu danken die du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und rechtschaffen zu handeln, womit du zufrieden bist, und gib mir Rechtschaffenheit in meiner Nachkommenschaft. Ich wende mich dir ja in Reue zu, und ich gehöre ja zu den dir Ergebenen. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون Das sind diejenigen, von denen wir das Beste von dem, was sie getan haben, annehmen und über deren böse Taten wir hinwegsehen, unter den Insassen des Paradiesgartens. Dies ist das wahrhaftige Versprechen, das ihnen stets gegeben wurde. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون Und derjenige, der zu seinen Eltern sagt, Pfui über euch, Versprecht ihr mir etwa, ich sollte hervorgebracht werden, wovor mir bereits Geschlechter dahingegangen sind, während sie beide Allah um Hilfe anrufen. Wehe dir, glaube doch, gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. Da sagt er, das sind nur Fabeln der früheren. Das sind diejenigen, gegen die das Wort unvermeidlich fällig geworden war unter anderen Gemeinschaften von den Djinn und den Menschen, die bereits vor ihnen dahingegangen sind. Gewiss, sie sind ja Verlierer. Für alle wird es Rangstufen geben gemäß dem, was sie getan haben, und damit er ihnen ihre Taten voll erstatte, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون Und am Tag, da diejenigen, die ungläubig sind, dem Höllenfeuer vorgeführt werden. Ihr habt eure guten Dinge im diesseitigen Leben dahingehen lassen und sie genossen. Heute wird euch mit der schmählichen Strafe vergolten, dass ihr euch auf der Erde ohne Recht hochmütig zu verhalten und dass ihr zu freveln pflegtet. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون Und gedenke des Bruders der Art, als er bei Al-Ahqaf sein Volk warnte, wo bereits Warner vor ihm und auch nach ihm dahingingen. Ihr sollt nur Allah dienen. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Sie sagten, bist du zu uns gekommen, um uns von unseren Göttern abwendig zu machen? So bring uns doch her, was du uns androhst, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er sagte, das Wissen darüber ist nur bei Allah. Ich übermittele euch nur das, womit ich gesandt worden bin. aber ich sehe, ihr seid Leute, die töricht sind. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين als sie es als sich ausbreitende Wolke sahen, die auf ihre Täler zukam, sagten sie, das ist eine sich ausbreitende Wolke, die uns Regen bringt. Nein, vielmehr ist es das, was ihr zu beschleunigen gewünscht habt, ein Wind, in dem es schmerzhafte Strafe gibt, der auf den Befehl seines Herrn alles zerstört so waren sie am Morgen in einem Zustand, dass nichts anderes von ihnen als nur ihre Wohnungen zu sehen war.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 und wir hatten ihnen Gehör, Augenlicht und Herzen gegeben. Aber weder ihr Gehör, noch ihr Augenlicht, noch ihre Herzen nützten ihnen etwas, da sie Allahs Zeichen zu verleugnen pflegten, und es umschloss sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون Wir hatten bereits vernichtet, was an Städten in eurer Umgebung ist, und wir hatten die Zeichen verschiedenartig dargelegt, auf dass sie umkehren mochten. Wenn ihnen doch diejenigen geholfen hätten, die sie sich anstatt Allahs zu Göttern nahmen als Vermittler, um sich Zutritt in seine Nähe zu verschaffen. Aber nein, sie entschwanden ihnen. Dies war ihre ungeheuerliche Lüge und das, was sie zu ersinnen pflegten. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم Und gedenke, als wir eine kleinere Schar Djinn veranlassten, sich zu dir zu begeben und dem Koran zuzuhören. Als sie zu ihm eingefunden hatten, sagten sie, horcht hin. Als er dann zum Ende kam, kehrten sie zu ihrem Volk zurück, um sie zu warnen. Sie sagten, O unser Volk, wir haben ein Buch gehört, das nach Moses als Offenbarung herabgesandt worden ist, das zu bestätigen, was vor ihm war, und das zur Wahrheit und zu einem geraden Weg leitet. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين O unser Volk, erhört Allahs Rufer und glaubt an ihn. So vergibt er euch etwas von euren Sünden und gewährt euch Schutz vor schmerzhafter Strafe. Wer Allahs Rufer nicht erhört, wird sich ihm auf der Erde doch nicht entziehen können, und er hat außer ihm keine Schutzherren. Jene befinden sich in deutlichem Irrtum.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 Ist dies nicht die Wahrheit? Sie werden sagen, ja doch, bei unserem Herrn. Er wird sagen, kostet nun die Strafe dafür, dass ihr stets ungläubig wart. Sei nun standhaft, wie diejenigen der Gesandten, die Entschlossenheit besaßen, standhaft waren, und wünsche nichts gegen sie zu beschleunigen. Am Tag, da sie sehen, was ihnen angedroht wird, glauben sie, nur eine Stunde eines Tages verweilt zu haben. Dies ist eine Botschaft. Wird denn jemand vernichtet außer dem Volk der Frevler?